23 su sata. Sova Info. održan je sastanak studenata s domskim odborima Trsat i Ivan Goran Kovačić kako bi se ustanovili i pokušali riješiti problemi studenata stanara domova. Ovo je bio prvi službeni sastanak od osnivanja domskog odbora 2017. godine. Neke od problema studenata u domu iznijela je predsjednica domskog odbora naselja Trsat Petra Pugar. Znači danas smo se sastali u nadi da ćemo sa studentima, da ćemo od njih saznati neke prijedloge za promjene u samim studentskim naseljima, a pošto nam se studenti dosta ovako u prolazu e, žale. Najviše na primjerice šesti kat u prvom paviljonu nam baš i nije omogućen. E, prehrana u menzi di nalazimo dosta sirove piletine. Jednako tako u učionici na trasatu imamo kompjutere koji nažalost ne rade. Imamo problema sa kontrolama gdje nam u ženske sobe ulaze muške osobe. Ja se nadam da nakon ovog okupljena bude budemo mogli otići znači, pred samog ravnatelja i njima predložiti naše prijedloge kako bi poboljšali svima nama kvalitetu življenja. Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci predstavljen je Međunarodni znanstveni savjet namijenjen prije svega stranim studentima. Donesene su odluke o dodjeli 100 stipendija za izvrsnost redovnim studentima te o dodjeli rektorovih nagrada. Iznijeta je još odluka o pokretanju studija logopedije, a prvi upisi biti će na jesen na jesenskom roku ove godine. Pravni fakultet u Rijeci odabrala je UEFA za novog partnera u provedbi programa edukacije iz područja sportskog prava u nogometu. Tako će Rijeka uz gradove Losan, Istanbul i Veneciju biti ovogodišnji domaćin, a podršku sveučilištu u Rijeci pružit će Hrvatski nogometni savez te HNK Rijeka. Održali su se prosvjedi u Zagrebu protiv dodjele počasnog doktorata Sveučilištu u Zagrebu gradonačelniku Milanu Bandiću. Na prosvjedu su se uz studente okupili profesori i akademici koji su uputili otvoreno pismo Senatu u kojem zahtijevaju da odbiju odluku o dodjeli doktorata Bandiću. Ministrica Divjak prepustila je odluku Senatu. i vrijeme sutra promjenjivo s umjerenom burom. Temperatura od 5 do 14 stupnjeva Celzijusa.